بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يو جلاتكو عشرين دعوكو بجمالة ربيع الثاني كي هكذا با ربيع الثاني هجرانا دا شيكرو دبودا دا تليفو أربعين دبيار miladiya kuma wata na sha daya yau kwana na bakwai haifuwan annabi isa yau shekaru 2023 wannan shi ne majalisinmu na uku cikin karatunmu na lafiyar ta hawiya cikin 5-5 a masjid ali bin abi da alamadukin sarki mana jagora ah, yau za mu tashi a fakara na 27 wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad ko haka ne ba na'am qala al musannif rahimahullah ta'ala wannan ah, al-allamah tahawi zai mana bayani akan ad da al-nid wato Allah madaukin sarki la ضد له wala ند له sun ce المخالف ما mai sabawa anniddu wannan bisa ga wannan gurin tunda an hada su a guri daya sai mutum ya fassara su haka amma sali in an bashi misali addid in ya zo shi kadai kishiya ne nid ma in ya zo shi kadai ta tazammanu ma'anar akhari amma in sun zo a guri daya to addiddu mai sabawa niddu sa'a mun ji wannan ba wa shi Allah maraukin sarki muta'alin ya ɗaukaka anil adad daga kishiyoyi masu saba masa ana al-mukhalif shine ba wadda zai iya saba wa abin da Allah ya tsara daga ne ba walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan ba ka san akwai biyayya kauni akwai biyayya shar'i biyayya shar'i abinda Allah murakin sarki ya ce kai saboda ka samu lada ya ce ka bari saboda ka kubuta daga laifi wannan biyayya ne shar'i amma mutum in ya ji yunwa ya ci abinci ha kishin ruwa ya sha ruwa wannan biyayya ne kauni wannan nan dole dole ba wanda zai iya saba Allah abinda Allah ya tsara dole ne mutum zai bi anan sannan wal andad anan sune sa'anni kishiyoyin kenan anniddu larabawa suna nufin sa'a kamar yadda yake دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريبي كالبدر أفرط في العلو وإنه للعصبة السارين جد قريب ودان إلى أيدي العفاة دان مكسنشي إلى أيدي العفاة العفاة جمع نعاف أنا نفن تلكا والدباس دوكيا دان إلى أيدي العفاة شي مكسنشي نيغا ودباس ده komai a hannu wa shasi'un kuma mai nisa an kulle niddin ga duk wadda ke sa'ansa an kulle niddin fin nada gudun bayarwa wa daribi ai mughayirun shi kuma irin shi daban ne kaga kenan shi yana nan cikin su amma ya sha bamban da su gudun, shi yana bayarwa su kuma ba su da shi balle su baya kaga wannan shi shine ma'anan niddu mun ji wannan bayanin ba to anan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun ba wanda yake daidai da Allah ba shi da kishiya mun ji wannan bayanin ba sannan yace la radda li qada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi kuma yana cikin addiddu wadda shi ma nan yadda ya kawo kullum in mun yi sallah muna ce Allahumma la alima a taita wa la alima mana'ata kaga wannan ba wanda zai iya hana abinda Allah madaukakin sarki zai bayar ba wanda zai bayar abinda Allah bai kaddara mutumin zai samu ba to kila yanzu misali kai in ka ce ba za ka ba mutum abu ba in wani ya zo ya bayar kaga wannan ya zama mukhalifun laka ai ya zama diddu ai to ba wanda zai yi wa Allah haka kenan mun ji wannan bayanin ba to niddu kuma kenan ba wanda yake sa'ansa yanzu darba lakun matsalan min kuma. hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fi sawa'un yanzu kai ne kana da gida kana da mota kana da dukiya in kana da da bawa a gidanka zai iya daukan wani abu a cikin gidanka sadaka zai iya ɗaukan motar naka ya ba wani sadaka fi sabilillah zai yi ne ba zai yi ba zai iya tasarrufi da dukiyanka yadda kai kake yi ba zai ba mai yasa saboda ai dukiyar taka ce Allah subhanahu wataala shi ma la nidda lahu ne mun ji wannan bayanin ba ce wala radda li qada'ihi ba wadda zai mayar da abinda Allah ya hukunta inda Allah madaukin sarki ya kaga wannan ta da eh, wannan hadisin 40 hadisi واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك kuma Allah madaukin sarkin ya rubuta wannan lokaci kaza abu kaza za ta same sa kaga ya hukunta ba to wannan abin la mahalata sai ya faru la radda li qada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi ba wanda zai jingirta abin da Allah ya hukunta wala mu'aqqiba li hukmihi al-aqib bayani ala aqabihim haka ne ba al'aqibu bayani to wala mu'aqiba ai ba wanda zai jingirta ya janye abin yayi baya li hukmihi ka abinda da Allah ya hukunta wala ghaliba li amrihi babu mai cin nasara ba wanda zai kallabi abin da Allah wannan al'amarin Allah subhanahu wataala to mun ji wannan bayanin ba shine a cikin alqur'ani Allah ya ce idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun to wannan abin la muhala zai faru kuma in yace wallahu kuma abun nan a wata ga aya Allah yace wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi abun dole zai faru kuma a lokacin da ya zartar abun ba zai ba za ta yi baya ba sam a cikin suratul isra hmm? wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn fa idha jaa wa'du lahum fa idha jaa wa'du al-akhirati biwa duka biyu Allah ya bada labari kuma haka abin zai zo dole ya faru wadda lokacin da hitler ya zo ya kakkashe yahudawa wasu malamai suka ce faizawa jawa da ulahuma sun ce wannan shine ulahuma saboda yadda mutumin ya kashe ya kashe yahudawa ha to wannan faja sun khilalar diyar din sun ce wannan shine na farko to mun ji wannan bayanin ba in Allah madaukin sarki ya hukunta abu hmm? ba wadda zai gusar da abin ba wadda zai jingirta abin kuma ba wadda zai gallabi abin ya ci nasara akan abin mun wani bayani ba to ne abin da malam yake nufi a nan wannan bayani yace amanna zalika kullihi wa annahu kulluhu min indihi haka ne ba amanna zalika mun yi imani da wannan abubuwan da muka faɗa kullihi dukkaninsa wa aiqanna kuma muna masu yaƙini anna kullan dukkanin abubuwan da muka fada nazartarwa da rashin kasantuwan shi ba shi da kishiya ba shi da nit min indihi to daga Allah ne kenan waɗannan abubuwan da muka fada duka in ka karanta alkur'ani da sunna mara ya ce za ka same su kuma wannan ita ce abin da ya kamata mutum ya yadda kan Allah subhanahu wa ta'ala in ji wannan ba wa inna haka ne ba wa inna ko wa anna na? wa anna ne? wa inna dai na? wa inna ba? littafin ka anna ne? wa inna ne? wa anna a ah, ka ce wa inna dai kaga farko ya ce mana a kulu ko na kulu ne fi tauhidin layi mota ƙirina bi taufiƙi layi ko? aha ne ce ne na kulu fi tauhidin layi mota ƙirina bi taufiƙi layi aha inna la ko ana la na dubi littafin kamana farkon abin nan inna ko? kaga inna wannan makulul ƙauli ne ba? inda ka san makulun qawli ne in ka ce ƙala fulanun wane ya ce me ya faɗa sai ka faɗi abin da ya faɗa ba to a larabci ba in yi wato ka ce wane ya ce in ka fara da taukid ba za ka kawo anna ba inna za ka kawo mun ji wannan ba abin da ya sa ba ita kala ɗin ba to ba za ka samu maf'ulun bihi wadda zai dauki fata ba a makulun qawli ne za ka samu mun ji wannan don ka fahimci wannan ai ita annan masdariya ce inda annan masdariya ne za ka yi tawil na masdar ce mafulun bihe ba to haka ba a yi inna ne za ka kawo kai wannan wasu ba su ji ba fa amma hawa wasu ji sun ji ai da an ka fahimta in baka fahimta ba za ka zo gurin Allah ya da mun ji wannan ba wato <clears throat> ibnu malik ce ba wa hamza in naftah li saddi masdarin masaddaha wa fi siwa dha kaksiri فاكسل في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حكيت بالقول إن قال يزو مقول القول إن كفر دا إن تو أن بذاك كاو بذاك كاو إنني نجونا با to shine sai mu ce wa inna muhammadan abduhul mustafa wa inna muhammadan lalle shi ko annabi mu muhammad wa inna muhammadan abduhu bawansa ne ka gana wani subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula to kaga ma kisa sallan shi bawa ne wa annahu lamma qama abdullahi haka ne ba to ma kisa sallan mutum ne dan adam ne abduhu kaga anan zaka ce kai da shi duka daya ba sai ce al-mustafa zababbe a ga nan kun sha bambam ba? eh kana duhu al-mustafa wa inna muhammad nabiyuhu wa nabiyuhu kuma annabinsa ne al-mujtaba shi ma zababben ne wa rasuluhu annabinsa ma'amman manzonsa al-murtada yardadde kenan to anan Ah, kaga Mustapha ma mun ce zababbe ba mujtaba ma zababbe ba to sun ce alfarqu bainahuma bambanci tsakanin Mustapha da mujtaba istafa ikhtara wa faddala ne ijtaba ikhtara istafa wa ikhtarahu li nafsihi ne wato in ka ce istafa ya zabe shi ne cikin dayawa ijita ba ya zaɓe shi ne wa kanshi kaga akwai bambanci a yauwa shi ne wa inna muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuluhu al-murtada to tun da dai kace kaji yace abduhu kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa mala'iku har su annabawan har shi ma kisan sallam khususan ɗan adam ne haka ne ba to tunda ya zama ɗan adam za a bauta mai ne ba za a bauta mai ba za a ba shi siffan Allah ba za a ba shi siffan Allah ba kaga kenan futures na wato characteristics na ɗan adam asali makisa sallam yana da ita cikakkiya to sai in ka ce al-mustafa zababbe to anan shi da saura sun sha bambam saboda ab ne kuma rasul ne kaga suna cewa mustafa ma sunan shi ba to mustafa sifan shi ne ba sifa ce kuma suna ce to annabiyu war rasulu menene bambanci tsakanin annabiyu da ar-rasulu in ka ce annabiyu annaba'u menene jama'a na'am labari na annaba'u labari ne haka ne ba annabiyu annabi'u alfa'ilu ne annabiyu fa'ilun bi ma'ana maf'ulun ne nabiyun ma'ana mambu'un ana ba shi labari kenan in ka ji nabi kenan yana samun labari daga Allah jona in ka ji rasulun arsala yursilu irsalan rasulun bimana mursalun ne an abto wadda aka aiko shi nan kaga manzo Allah sallallahu mai rasulun usulul ya ce nubbi abi madha bi iqra kaga cikin ikra akwai ka tashi kaje kai wazi ne babu an ba shi labari ya zama annabi to wa ursila bi al-muddathir yace qum ursila ila an-nas mun ji wannan ba to anan ne wannan annabiyu wannan kuma ar-rasulu sannan kuma cikin bambancin sun ce in ka ji annabi ɗaya daga cikin bambanci tsakanin shi da ar-rasul yawanci annabi kaga farko an bashi labari ba kenan duk kullu rasulin nabiyun walaysa kullu nabiyin rasulun ne wannan umum da khusus ba to in ka ji annabi sun ce to wannan ba a ba shi sabon shari'a wadda ya zo ya isar ba amma ka ji rasul yana da sabon shari'a wadda zai zo ya isar don haka ne kenan misali zan bayar in annabi musa rasul ne misali ba in dai shari'an da shi ya karantar allah bayiwa a ah, annabi harun wahayi saboda isar ba abinda annabi Musa ya fada ita ce yake isarwa to kenan shi menene mhm. nabiyon annabi Musa ba gani ba suratul maryam wa kana nabiyan rasulan rasulan nabiyya futures biyu ne mun ji wannan ba to wannan shine bambanci tsakanin annabiyu da ar-rasulu تو أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى to annabawa a cikin abin da Allah maraukin sarki ya ce musu su je su isa ba su yin kuskure a nan ba tantama wa ma yantiqu in huwa illa wahyun kenan duk abin da ta shafi addini maki sassallan baya saka abin sun zuciya ciki ba maganan shi duk abin da zai ce maka game da addini wahayi ne wadda maki sassallan zai karantar da kai amma abin da ta shafi misali hira ko shi da matan shi ko shi da wannan magana ta shafi addini ne in ba ta shafi addinin ba to wannan ba za ta shiga cikin jimillan ma antiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha da ba ji wannan bayanin ba to kuma tunda ce abdul Mustapha wa almujita ba yana so ne ya sanar da mu cewa mun zama rasu sallam Allah madaukin sarki ya fifita shi kan dukkanin talikai kuma hadda annabawa amma manzon Allah sallallahu baya so ka ce manzon Allah sallallahu Muhammad sallallahu darajan shi ta fi na Musa ko na Isa hususan wannan cikin hadisin manzon Allah ya hana ya ce kar ku ce wai ni na fi annabi kaza wannan ba sun manzon sallama ce haka mun ji wannan ba kawai dai shi zababbe ne ya fi kwato ya fi dukkanin abin da Allah ya halicce su daraja da falala amma shi a karan kanshi ya hana mutum ya ce shi annabin nan eh, ya fi wannan ya hana mutane su fara haka mun wannan bayanin ba sai malam ya ce wa innahu khatamun nabiyina bi fathi ta ne ko bi kasri ha na'am na'am fatha ne wa innahu khatamun nabiyina wa imamul atqiya wa sayyidul mursalina wa habibu rabbil alamin wa innahu lalle ko shi ma kisa sallam khatamun nabiyina cikamakin annabawa shine karshe al khatam khatimun khatama yahtimu fa huwa khatimun mai rufewa khatamal kitaba ya yi mata stamp stamp suna ce khatam daga ne ba in ka ce khatama abinda kake sa a hannunka mai ne sauran shi da larabci ba suna ce khatam ba to manzon Allah sallallahu lokacin da yake aika wasu abinan sako ga kafirai saboda su musulunta a cikin kafirai akwai wadanda an ka an kawo musu wasika in ba stamp ba za su karanta ba da sahabbai suka bari aka yace to shikenan ayi mai zobe kuma abin da za a rubuta Muhammadun Rasulullah shine sai ya dangwala ya stamping an gama rubutu in sun je sun ganta da stamp sannan su karanta sun ba stamp ba su karkaga kenan wannan civilization nasu ta yi nisa ba kaga manzon Allah sallam khatamun nabiyina kenan in kai stamp ka gama abin da yi ko baka gama ba kenan shi shi yayi stamping khatamun nabiyina mai yi wa annabawa stamp kenan khatamun nabiyina kamakin annabawa duka biyu ka samu khatam ma karshe ne khatam ma karshe mai rufewa ne mun ji wani bayanin ba kenan shi ma kisa sallan bayan shi ba wani annabi Shi ne ya karantar da mu yace a bayan ni na bar duniya akwai makaryata manya manyan 30 ya yace akwai kanana ma amma manyan talatin ne dukkansu zai ce maka shi annabi ne su musulmatul kazzab ba mm, musulmatul kazzab ya rubuta wasika ya kai manzon Allah yana da yana bana yana da raifa kace shi annabi ne ya rubuta wasika ce min musailamata rasulillahi ila muhammadin rasulillahi <laughs> ce al ardu nisfu hali wa nisfu halaka sai manzon Allah ya ce ku rubuta min muhammadin rasulullah ila musailama talkaza daga muhammadun ma'aikin manzon abunan manzon Allah sallam zuwa ga musailama makaryaci al'ardu ya ce ina ga kamu ko kuma kama kala lillahi yuri su ya sha'o ya eh, kasa na Allah ce zai wato gadar da ita ga wanda ya ga dama to manzon sallam ya bada labari cewa akwai waɗanda za su bayyana da sunan su annabawa amma yace ba wani annabi bayani na bar duniya to su talbisu iblis da sauransu sun yi bayani <laughs> akan karamat karama me ce karama su talbisu iblis sun ce akwai karama na gaskiya akwai na ƙarya akwai wanda shaidan zai yi wasa da hankalin shi hmm? ba ka gani ba ana kana ji wani lokaci za a ce a cikin falwaya wani abu ya bayyana hmm? kafar waya wai an ga wani abu a cikin wani daki an ga wani abu mai ka gani ba abin da ka gani kuma ibnu taimiyya ya ce shaidan zai iya ha zai iya surantawa da suran mutumin da suka gani da gaske mutumin zai ga amma shaidan ne zai yi ka ga mutum ya fire ya ce amma shaidan ne zai yi mun ji wannan ibnu ya ce duk haka zai faru amma ce kasuru dai ka inda mutumin yana wato mai biyayya ne ga Allah subhanahu wataala mutumin kirki ne in ba mai biyayya ba to mutumin banza ne kuma an karama ta bayyana hannu mutum misali yanzu zaman mun nan mutum ya yi fiffiken ya fire saboda biyayya hmm me ce alakanka da shi bin shi bin shi za ne kana da tabbaci akan wannan dan aljanna ne babu bayan annabi da sahabbai da manzon Allah ya bada da labari a kansu hmm? inda dai mutumin baka samu hadisi ba hadisi na sunan mutumin ba irin su bane sunan mutumin wannan mutumin dan aljanna baka samu hadisi ba duk mutumin da ya ce wannan mutum dan aljanna ne ƙarya yake yi duk ilimin shi da sallan shi da azumin shi ba ba za ka samu wannan ba saboda yanzu inda ka kai ka university of maiduguri ne banda university akwai inda za su rubuta takardar su ce wannan ya university zai yi ne su ba 'yan universitin ba ne ba mutane ne wani gari daban amma za su iya baka takarda cewa wannan ya yunivasiti? na maiduguri zai yi ne to haka aljannan gidan wa allah ne ya yi ta ba to shi ne zai ba da sunan mutumin da yake dan gidan kun ji wannan bayanin ba da haka duk wanda zai ce maka wannan dan aljanna ne ko baban wannan duk karya ne wannan shirme ne za a yi maka kaka abin nan in dai ka yarda to kai maka kwakwalwanka ta yi nok in ji ba saboda haka ba wanda zai baka labarin wannan dan aljanna ne Allah ne kawai ta hanyar maki sallan zai bada labari wa innahu khatamun nabiyina sannan wa imamul atqiya shine shugaban duk masu tsoron Allah kaga al-attaqiyu Hausawa suna cewa masu tsoron Allah ba amma asali ittaqa yattaqi daga taqwa ba sa shamaki ne tsakaninka da wani abu shine ittaqaitu shamsa biyadi kaga ka binnan a wato ka sa shamaki tsakaninka da rana da amfani da hannunka ne ba to ita ce asali ittaqada amma yanzu mutum in ya ji aya ko hadisi wannan abin za ta kai shi wuta in ya bar aikin nan hmm? sabida barin aikin nan ya dace ya kubuta daga wuta ba mecece sanadiyan ya kubuta daga wuta barin ba mecece sanadiyan barin tsoron Allah ba kaji to tsoron Allah ita ce sababin barin abin ba to ubbira bi sababi anil musabbab ne ba a kar mu je can to <laughs> abin da ake nufi ba in kaji takwa kawai abin da ake nufi saka shamaki tsakaninka da wuta da me da biyayya ga Allah da barin miyagun ayyuka ji wani ba wannan shine attaqwa to bari mu sai anan kawai imam al shugaban masu tsoron Allah a wani hadisi manzon Allah ce kun wa atqakum lillahi ana wasu da cikin sabai sun nuna sufa ibadan za su yi da yawa manzon ce a'a inda tsoron Allah ne ce ni ne shugaban ku ba wanda ya fi ni kaf saboda aka ku sai abin da kan abin da na karantar da ku <clears throat> wa sayyidul mursalina shugaban manzanni kuma manzannin shi ma kisa sallan kaga shine karshe kuma shine shugaban su wa habibu rabbil alamin wannan malaman da suka shari sun ce ya dace abin da ya dace ce wa khalilu rabbil alamin ne badadin mahaliccin talakai mun ji wannan ba habib masoyi ne khalil badadi ne to badadi ya fi masoyi inji ba mm. to a wani hadisi hadisi na imam bukhari ya ruwaito shi wadda ka duba sharh na ibn abul al-hanafi ya kawo hadisi ma'aikin sassallam ya ce misali na ni da sauran annabawa kamar misali mutum ne ya gina gida ya yi komai ya gama aikin kawai gurin blok ɗaya ne ya rage bai sa ba sai ni na zo na saka wannan blok khatamun nabiyina ne kenan mun ji wannan ba wa imamul atqiyai kaga wannan kaji ta cikin hadisi wa sayyidul mursalina haka ne ba to sayyidul mursalina wannan kuma kaga lokacin Isra da Mi'raj da yaje Baitul Maqdis ha shi ya wuce gaba sauran annabawa a bayan shi sai da suka yi nafila biyu sannan yayo sama wa habibu rabbil alamin wa khalilu rabbil alamin wannan ma cikin hadisi maki sallam ya karantar da mu ya ce da a ce a cikin 'yan uwana musulmi zan ɗauki baɗaɗi abubakar na sadiq ne ya ce amma ni baɗaɗi ne ga Allah kenan ba zan yi wa Allah tarayya ba gurin ɗauko wani baɗaɗi daban jona bayanin ba? Hmm. manzon Allah sallam zababben zababbu ne ba wadda ya kai shi ma sai malon ya ce wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawan haka ba wa kullu da'awar nubuwa dukkanin iddiyayi na annabta hu bayan wato bayan mai kisa sallam fagayyun kaucewa ne ga hanya wahawan kuma son zuciya ne kaga wannan cikamaki ne ga wancan bayanin ne yana duk wanda ya ce maka shi annabi to ka sani wannan kaucewa ne daga tafarki wanda yake daidai kuma kamar yadda muka karanta masail da yake ta'alluki da dajjal a can mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi cikin wancan hadisi na jassasa sama ya fada ce ni ne karshen annabawa ku sani eh, abin dajjal in ya zo farko zai ce shi annabi ne haka ne ba to in kya ce shi annabi ya ce ku sani la nabiyya ba'di ni ne khatamun nabiyina wa huwa al-mab'uth ila 'ammati al-jinni wa kaffati al-wara bil haqq wal huda wa bin nuri wad diya wa huwa al-mab'uth shine wadda aka aiko ila 'ammati al-jinni gaggaba dayan aljanu wa kaffati al-wara da kuma gaba dayan talakai abunan mutane kenan bil da gaskiya wal huda da shari'a wa nuri da haske ko kuma mu ce annuri wadda da haske to anan al-mab'uth ila ammatil jinni wa kaffatil wara manzo Allah sallallahu shine kadai wanda Allah ya aiko wa gaba ɗayan mutane amma sannaka illa kafatan lin bashiran wa nadhira ma kisa sallam ya Allah ya aiko shi ne ga gaba ɗayan annabawan mutane kuma gaba ɗayan aljanu in ka karanta alqur'ani su aljanun da kansu ne suna fada ya qaumana ajibu da ya Allah haka ne ba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi da sauransu haka ne kenan sun ji sai suka bi sun je kuma suna mutane su wazi akan su yi maki sallah haka da ce in ba aiko musu ba ai ba za su ji su je cikin mutane su su yi wazi nan ba in ji wannan ba to kaga a wannan a nan gurin maki sallam shi an aiko shi ne gaggaba ɗayan mutane ne amma sauran annabawa annabi isa annabi musa annabi harun annabi ibrahim gaba ɗayansu an aiko su ne ga wani yankin mutane ne shi ne wani lokacin ba inda kana bincike ko kana karatu wani lokacin za ka yi mamaki in kaga kirista a afirka me yasa na fi wannan magana shi annabi isa mawa aka aiko shi banu isra'ila ne wa ila maryana afahum wa ila afahum haka ne ba to su kuma wa rasulan ila bani isra'ila ne khususan to tun da dai shi annabi ne ga banu isra'il wane ne banu isra'ila waɗanda suka bi annabi ka kuma ka ce waɗanda aka aiko musu annabi musa su ne banu isra'ila to nan garin akwai wanda aka aiko mashi annabi musa ne <laughs> babu in babu hmm? in babu ba ba yahudi nan ba yahudawa su ne aka aiko musu annabi isa to yaya aka yi kuma kai a nan a afirka ko kuma a egypt balarabe ka zama kirista kenan ka yi karamba ne ka bi annabi wadda ba aiko maka ba kun ji wannan karatun ba su ne sun zo kawai sun yada kuma lokacin da suka zo suka yi wazi suka yada kristancin abinda yake cikin littafinsu ne suka yada trinity ne suka yada sun zo ne saboda su yada barna ne ba alheri ba ne saboda duk kirista inda zai bi bible yadda ya kamata zai zama kirista ne ya zauna haka bashiran bi rasul ya timin ba ahmad a cikin littafinsu akwai ai amma ba su bi ba ba yahude wadda bai zama kirista ba a lokacin da aka aika annabi isa ya zama Arnik ya kun ji wani magana ba yahudin da bai bi annabi isa ba a lokacin da aka aika annabi isa ba ya zama kafiri da aka aika maki sallam kirista wadda bai bi maki sallam ba shi ma ya zama kafiri ne kun ji wannan ba amma duk da haka Allah ya ce ya halal kitabi ya kuma abota littafi yahudawa da nasara mun ji wannan bayanin ba saboda haka manzo Allah sallam shine wanda aka aikawa gaba ɗayan mutane da aljanu amma sauran duk gutsurarrun mutane aka tura su wa kafatil wara bil haqqi da gaskiya wal huda da shirya wa bin nuri wad diya an nur da ad diya bambanci sun ce dama huwa da jara shamsa Diyan wal qamara nuran haske na rana da na wata ita na rana tana da zafi wancan kuma ba ta da zafi kawai ne wannan an fada ne saboda mubalaga ne kenan abin da maki sallam ya zo da ita in dai mutum bai bi ta ba yana cikin menene yana cikin bata batan nan da me aka siffanta da duhu ne zama sallam ya zo da hasken ne in mutum ya bi ta kenan ya samu haske kuma a lahira kam zai ga hasken nan a fili nan ko ido baya gani amma lahira mutum zai ganta da ka karanta hadisi ba inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu'i ghurran fuska tana walkiya muhajjalina alhijl kafafuwa biyu da hannaye biyu su ma suna haske suna walkiya malan yace wa innal qur'ana kalamullah minhu bada bila kayfiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahya وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية ما لا يتشوى إن القرآن شكو القرآن كلام الله ما قنا تشيت الله منه بده daga Allah ne ya bayyana kenan daga Allah ne ya zo shi ne ya faɗa kenan minhu bada bada yabdu ne bila kaifiya ba tare da kwatantawa ba mun ji wannan ba abinda ake nufi da kwatantawan ita ce maganan shi kaza ko kuma ga yadda yake shine ba tare da kwatantawa ba qaulan da fada wa kallama Allah Musa taklima abinda ake nufi da qaulan magana ce yayi magana wadda ka sani in kunninka ta ji misali in an ce maka magana ka san me magana ba magana Allah ya yake a ba mu san dai yadda yake yi ba amma dai kam Allah yana magana lokacin da ya ga dama wato mun karanta Allah bai da farko ba haka yaya wato maganansa ma ba ta da farko Allah bai da ƙarshe maganansa ma ba yi da ƙarshe a lokacin da ya ga dama yadda ya ga dama ga wadda ya ga dama zai yi magana in ji wannan ba alqur'ana kalamullah magana ce ta Allah minhu bada daga Allah ne bayyana bila kaifiya ba tare da kwatanta ba ƙaulan da faɗa ne wa anzalahu ala rasulihi ya saukar da alƙur'aninsa ga annabinsa wahyan ta hanyar wahayi ne haka ne ba wa saddaqahu almu'minuna mu'minai sun gaskata shi ala zalika akan wannan haqqan da gaskiya wa aiqanu suka yaqinantu annahu kalamullah alqur'ani magana ce ta Allah ta'ala bil haqiqati da gaske ne bil haqiqati da gaske ne laysa bi makhluqin ba halittacce bane ba ka kalamil bariya kaman maganganun talikai aga al khalqu kai halittacce ne maganan kama halittacce ne aga ne ba aga akwai mazahib iri-iri wanda sun yi maganganu akan kalam magana ta Allah subhanahu wataala wasu su ce eh, maganan shi halattacce ne wasu kuma ba za su ce maganan da kai din hmm? furtawan da kai a nan ne an halacci maganan wasu kuma su ce a aya lokacin da annabi Musa ma ya ji daga iccen ma Allah ya halicci maganansa ne a jikin iccen iccen ne ta yi magana wannan duk kwana ne ake yi saboda aqidarsu amma abinda yake daidai sun ce dama wa bididdiha tatamayyazu al ashiya'u ne in ka fahimci wadda take daidai karabu da sauran in ji wannan ba wasu za su ce maganan Allah eh da ne yayi maganan amma daga baya baya yi wasu su ce a ah, da baya yi daga baya ya fara wannan duk shirmin sun yi ta me ta jawo musu hakan sun kwatanta Allah ne da mutum su. to ai Allah madaukin sarki yanzu kai ma in ka siya wheelbarrow ha ah, wheelbarrow wheelbarrow da ka siya hmm? za ka ɗau mota ka ajiya kan wannan wheelbarrow ne me yasa ba zai ɗauka ba ko to kai ma kwakwalwanka yana da limit akwai abin da fi ƙarfin kwakwalwan shi yasa ne in dai magana ce ta Allah eh to me yasa an ce ku yi imani da ghaibu saboda wasu abubuwan kwakwalwanka ba za ta iya ɗauka ba to me yasa za ka yi tunani abin da baka sani ba za maka bayani a kai ne to shi wanda zai maka bayanin in ba shi da ilimi zai yi ba zai yi ba ko saboda haka in an ce maka gaibu ne abu ne na Allah kawai ka yadda ka zauna lafiya in ji wannan ba saboda haka Allah madaukin sarki yana da sifa ta magana tunda yana magana yanzu gaba ilal abadil ila abadil abidina yadda ya ga yadda ya wannan ga wanda ya ga dama yadda yake so a lokacin da yake so zai yi magana in ji wannan bayanin ba a lokacin sarki mamun ne a zamanin su imam ahmad imam ahmad su imam shafi duk imam ahmad kam a lokacin shine imamu ahlus sunnati wal jama'a as-sabir fil mihna a wancan lokacin ne an sa shi furzin an yi mai bulala da sauransu duk wannan hayaniyan an yi masa ne saboda wai ya ce alkur'ani halittacce ne ya ce ba zai faɗa ba akan wannan ne fa kawai mutazila ne a lokacin ɗan mutazila ne kaga wannan sharri ne ba kaga da ce imam ahmad ya ce alkur'ani halittacce ne a lokacin ai wannan aqidan za ta mutu mun ji wannan bayanin ba laysa bi makhluqin ka kalamil bariya An ka ce alqur'ani halattacce ne kana nufin menene hmm kai yanzu zai yi ka zama kai halattacce ne a maganan ka ba halattacce ba zai yi bilaksi in ka ce alqur'ani halattacce kana nufin Allah ma halattacce ne shine mala ya ce faman sami'ahu wadda ya ji wannan bayanan Fa faza'ama hmm? faza'ama kuma ya riya cewa annahu shi alqur'anin kalamul bashari magana ce ta mutum faqad kafara wannan mutum ya kafarta yace wadda a cikin sharhul i'tiqad na lalaka'i الربيع بن سليمان نقلته magana دغ امام الشافعي امام الشافعي yace man qala bi khalq alquran fa huwa kafir imam shafi yace duk wanda yace alqurani halatacce ne wannan mutum ya kafirta yace wa qad dhammahu wannan mutumin Allah ya zarge shi wa abahu ya aibanta shi shi da yace Qur'anin magana ce ta mutum wa au'adahu kuma yayi masa alkawari bi saqarin da kona shi da wutan saqar haythu qala inda Allah yace sa uslihi saqar ha da sannu zan shigar da shi wutan saqar sa uslihi saqar to malan yace falamma au'ada Allah a yayin da Allah ya yi alkawari bisakarin da ƙonawa da wutan sakar liman kala ga wanda ya ce in haza in istifham bi mana afwan in dinnan bi nafi ne in haza wannan ko ba komai bane illa qaulul bashar magana ce ta mutum wanda yayi wannan maganan da muka ji cewa Allah ya yi masa alkawarin zai kona shi da saƙar? alimna muka samu yaqini wa aiqanna wannan atfu tafsir ne saboda alimna wannan yata'adda la mafulaini ne alimna wa aiqanna annahu shi alqur'ani qawlu khaliqil bashar magana ce ta mai halattan mutane ne wala yushbihu qawlal bashar bai kama da maganganun mutane ba inji wannan ai walid ibn al-mughira shine ya ji alqur'ani ne shi ne fa farko da ya ji alkur'ani ce kai wannan karatun akwai daɗi inna fihi la halawa wa inna alaihi la talawa kafirai suka ji suka ce to kai kuma za ka faɗi haka yace suka ce dole sai ka faɗi wani abu wadda za ta baganta mai rai shi ne sai ya ce in hada illa ƙaunar bashar ya ce wannan bakon wani magana ce ta mutum sai Allah ya saukar da ya ce sa'uslihi saqar zaka zo zaka zo gurin mu ayi sa'uslihi saqar zamu sa shi mu kona shi cikin wutan saqar Allah cewa ma daraka ma saqar ko ka san menene saqar kaga Allah ya magana haka ka san abin ta girma ai mun ji wannan bayanin ba saboda haka anan fakaran me zamu fahimta a takaice ba alqur'ani halittacce ne ba halittacce bane Allah yana magana yana magana a lokacin da ya ga dama mun ji wannan bayanin kuma bayan wannan duk wanda ya ce maka maganan shi da ne ko yanzu ne ko gaba a kai ma kai ma da aka haife ka ne ka fara yin kuka tun da dai baka zama kurma ba har yanzu kana magana ba amma kuma kana nufin Allah da baya yi tukun daga baya ya fara ko kuma maganar shi dama a tare ne kalamun nafsi da sauransu wannan magana dukkan ka yadda Allah madaukin sarki shine ya bada labari cewa yana magana wa kallama Allah Musa taklima wannan jama'an masdar ne ai masdar kuma na taukid ne ba kenan karfafa cewa shi yana magana to Allah musta'an ka san wannan magana ta kalam din nan ba in ka in kana karanta abin nan usul usul fi ana karantar da kai manta da littafin wai wannan babban a'a babban malamin ne ai akidan shi wani wani akidan shi gurbatacce ne za su je maka alkalamun nafsi in ka je kalamun nafsi suna nufin akida ce ta asha'ira ne wannan wai magana su abin da suke nufi ba maganan Allah shi ba su ba su yadda yana maganan ba maganan shi a cikin kamar yadda kai maganan ka tana cikin zuciya gabanin kai magana ba to maganan Allah ma kuma haka ne a adane wai a cikin nafs na Allah ne ba su yadda yana magana ba kamar yadda ba su yadda Allah yana sama ba hmm? in sun ce ta'ala ba su ce ya ɗaukaka yana sama ba ba su yadda da wannan ba su a fidansu sai da aka irin wannan abubuwan kai hankali da su ita ce madama amfani ka karanta aqidan ka san wanda yake daidai to an kaga sabani wannan kasancewa wannan ko ba daidai bane ba hasan ita ilmin usul fiqh ba malaman asha'ira malaman mu'tazilan duka sun shiga sun yi rawa a cikin ta to sun yi rubuce-rubuce da yawa kuma sun yi wa biyunan su rudud saboda haka maganganun aqida suna nan da yawa a cikin ta in baka samu malamin da ya iya usulun kuma ya san waɗannan aqaid din ba to wani lokaci in baka yi hankali ba zaka karanta kuma zaka je kai takrir na wata mas'ala akan gurbataccen aqida kada kuma wannan sharri ne to amma to Allah dai ya ji kanmu in alqur'ani da hadisi Allah ya ji kansu a cikin malaman nawa ne wadda za ka je ka zauna a karantar da kai wasu ka fahimta balle ma ka san da a ciki ba haka ba ne hmm, ina ne za ka je ka zauna a karantar da kai wasu ka fahimta balle ma za ka san cewa a cikinta akwai abu mai kyau akwai mara kyau ɗan, ko ba haka ba hmm, ba to ba najeriya ba zama mutum zai hau mimbari shekaran shi ashirin yana wa'azi yana kutuba amma warakat ma bai karanta ba kuma yana wa'azi a masallacin shi ko ba haka ba ne to ba Allah ya ji kanmu ba a ƙuran hadisi ba dole ka ce Allah ji kansu ai to mun ji wannan bayanin ba saboda aka kai karatu kai karatu baka san gobe abin da za ta zo abin nan za ta zo da shi ba malan ce man wasafa Allah bi ma'anan min ma'anil bashar faqad kafar faman absara hadha i'tabar man an mithli qawli al-kuffar zajar وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر man wasafa Allah wanda ya siffanta Allah subhanahu wataala bi ma'anan da wata siffa min ma'anil bashar cikin siffofi ma'anoni na mutane faqad kafara to wannan mutumin ya kafirta yace kaga misali kankani ba kai mutum akwai siffanka adamiyya siffa adamiyya ita ce kai da kana nan ne baka da aka haife ka kana magana kuka kake daga baya ka fara magana ba to in dai kana nufin to ah yaya za a yi a samu abin da tun da yana nan dole ne ya zama da babu tukuna daga baya zai zo ya zama akwai da ba zai iya ba daga baya zai zo ya zama yana iya ko kuma zai iya ai wannan sifa tawa dan adam ne to in ka siffanta Allah da wannan siffan mana yace ka zama kafiri yace faqad kafara mutumin ya kafarta. saboda wannan siffan tare da mai sannan kasace ce inji wannan ba faman absara hada wanda ya duba wannan maganganun da muka yi ya wato i'tabara zai samu abu wato zai wa'azintu shine i'tabara wa an mithli qawli al-kuffar daga irin maganganun da kafirai suke yi in zajara in zajara az-zajru shine sauratar da mutun ne in zajara zai hannu. in ji wannan ba asali in zajara mutum ne ya zo ya tsoratar da kai ya yi maka wazi ya yi maka gargadi sai ka ji tsoro kafin gita in ka bar abin za su ce in zajarta ne zajara hufan zajara ne hmm? in zajara mutawa ne wa alima kuma zai san ko kuma zai samu yaƙini annallaha shi Allah bi sifatihi da a cikin siffofinsa laisa kalbashar shi da mutum sun sha bamban mutum da Allah sun sha bamban shi yasa a cikin alkur'ani ko hadisi zaka karanta Allah yana da fuska Allah yana da hannu Allah yana da kafa hmm? in kaji wani ne ba da labarin Allah ne mai ya rubuta mai aka rubuta a gurin hannu haka ne ba to da me zaka fasara hannu hannun ne amma kai ma kana da hannu ko rago ma tana da hannu kinkiya tana da hannu wannan abin da yake cizon ka tsoro shi ma yana da iri daya ne daban-daban ne amma da sonin su ne to Allah yana da hannu amma bai ba mu labari yaya hannu yake ba mun ji ba saboda haka in ya ce yana da abu kaza ka yadda ya yake ba mu sani ba bai ba da labari ba mun ji wannan bayani ba shine wani wasafa Allah bi ma'ana min anil bashar faqad kafara فمن أبصر هذا اعتبره وعن مثل قول كفار زجر وعلم أن الله بصفاته ليس kalbashari Allah mulkin sarki a cikin sifofin shi shi ba kaman mutum bane ba daga sunan iri ɗaya ne amma ya yake wannan ba a sani ba kamar da ya zo ya tambayi Imam Malik Imam Malik ya bayani akan Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa labarin sanan ne ba mutumin ya ce ya istiwa daidaito ya yake Imam Malik ya ce al-istawa ma'lum daidaito ai sanan ne wal kaifu ya yake majhul wannan ba sani ba yace wassala wannan bid'a yace wannan tambayan da kai ma abu sabon abu ne a cikin addini yace kai tashi ka tafi tashi ka ba mu guri ka zo ka kawo mana bala'i kenan ai kullum mutum kaman magnet ne in ya ga abu zai yi observing ne haka ne ba in ya gani tace ce wannan abin ya yake to wanda ya zo da wannan shirin har ka ta fara dokawa wannan mutum ya yi ba mutumin kirki ba ne ba me yasa ka zo ka nuna ka kunna mutane sharri ka bar su mana su zauna lafiya shine kaga imam abin Umar ibn al-Khattab ya ga wani ya zo yana bincike akan ayoyi mutashabihat kaga abin da ya mishi ba hmm? mutumin yana lalaban ayoyi mutashabihat yana tamboyi da aka zo ka gaya sai na mare ce ku je ku kawo shi da aka kawo ya yayi mai bulala yayi mai ya ce a kawo mai abin nan rassa na dabino biyu ne ko uku sai da ya wato ya yi raga-raga da waɗannan guda uku ya ce ku kai shi furzin a kai shi bayan sel da an ba shi kunu sha dama mutum ya yi rashin lafiya mai za ba shi da ya dan samu lafiya sai ya ce a kawo shi a sake mai bulala aka sake ba shi kunu da ya dan samu lafiya a ci kawo shi Da aka daga bayan ce wallahi ya fahimta da da bulalan ne aka yi mishi wazi ya san cewa dama sharri ne ya ka ba alheri bane kaga sai na umar ibn Abu Na ibn khattab yana da firasa ne na fahimtar abubuwa mun ji wannan bayanin ba malan yace war ru'yatu haqqun li ahli aljannati bighairi ihatatin wala kayfiyatin kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira to anan kuma malan yana bayani akan a cikin wato in musulmi sun shiga aljanna Allah ya sa muna ciki kamar da muka taro anan Allah ya tsara mu a cikin jannatul firdausi min ghairi azabin wala su'alin in an shiga aljanna to musulmi wadda sun shiga aljanna za su ga Allah akan ta ne yana bada labari kuma ya kawo wannan ne saboda a cikin mutane akwai waɗanda sun yi inkarin hakan kacin a kasan a cikin mutane masu akida akwai masu zafin kai waɗanda zuwa ba su labari sai su haza abin a kwakwalwarsu ga abin haka ne ko ba haka ba kasan wasu mutane su su kasan akwai al'aql hankali ba an naqlu shine alkitabu was sunna aya da hadisi ana kiransu da me naql ne to wasu in sun samu naƙlo aya da hadisi za su auna ta da kwakwalwarsu ne in ta karba za su karba in ba ta karba ba za su karba ba to irinsu ne masu yin tawili ɗan saboda shi ya ga yadda zai ce a'a mutum yana da hannu Allah mai yana da hannu sai ya fassara ta da wani abu daban mai yasa kwakwalwar shi ba ta yadda ba a ga wannan sharri ne wa ru'yatu ganin Allah haƙun gaskiya ne li ahlil janna ga mutan aljanna bi ghairi ihata ba tare da sanin samin alif ha ila ya iha ba al ihatatu shine sanin dukkanin komai game da Allah Allah subhanahu wataala yace wujuhu yawma nadira a a cikin hadisi manzo Allah yace innakum sataruna rabbakum kal qamari lailatal badri ba yanzu kana ganin wata idonka za ta ga wata wadda ya kai kwanaki goma sha hudu ba in ka gani kasancewa size na shi nawa ne radius na kasan nawa baka sani ba ba baka sani ba kuma a jikin kana ganin wasu kala wadda wani yayi dan baki wani yayi dan fari ba ka san ya suke baka abin baka sani ba kenan baka yi ba ka da cikakken sanayya akan wannan ba to samun cikakken sani daga farko zuwa karshe ita ce al-ihatatu da kenan za a ga Allah amma ba wai sanin shi ne dukkanin gaba ɗaya ne ba kawai za ka ga Allah kuma za ka ji daɗin kallon shine ne ghairi hata wala kaifiya ba tare da kwatantawa ba kuma inji wannan ba kama na kamar yadda ya yi furci da wannan kenan ganin Allah kitabu na littafin mahalicinmu wujuhun wasu fuskoki yau ma'idin a lahira kenan cikin aljanna nadira masu walkiya suna haske ila ha nadira masu kallon mahalicinsu ne to nadara in ya ta'addi da ila ganin ido ne wannan sananne ai nadara ilaihi ya ganshi nadara fihi nazari ne akan wani abu unzur fi hadal kitab kaje kai nazari akan wannan littafin ne shi ne malamin ka ya baka littafi ya ce in fi hadal kitabi ba wai za ka je ka yi kallo bane ka je ka bude ne ka yi nazari mun ji ba mutum ne ya zo ya saya sai ya shiga wani gida wani ya ce maka unzurhu menene wannan jira shi in zuru na unzuruna naqtabis min nudikum ya ta'adi da kanshi ba wannan jira mun ji wannan bayanin ba ila rabbiha nadhira wa tafsiruhu fassaran wannan ayan alama aradahullahu ta'ala bisa ga yadda Allah ya so wa alimahu da kuma ya tabbata a iliminsa haka take amma ya za a gani ya yake wannan ba mu sani ba malam ya ce amma dai mun tabbatar mun yadda muna da yaƙinin a cikin aljanna za a ga Allah amma bayanin shi filafila fila ya yake ya ce yadda Allah ya so da kuma ya tabbata a iliminsa lalle za a gani kaga wannan shine tafwir da tafwirul menene kaifiya ne ba yin tafwidul ma'ana ana yin tafwidul kaifiya al kaifiyatu menene ita ce ha at kwatantawa in ji wannan ba shi na abin da yake tattabanan ta'alluki da Allah me za ka ce ne za ka fassara kawai sai kai shuru amma ba za ka ce ga yadda yake ba amma ka ce ba zan fassara ba ma'anan ma za ka yi tafi da wannan bid'a ne wa kullu ma ja dukkanin abin da zo fi dalika akan ganin Allah fi dalika isharatun ila hadith ila ayati ne akan mas'ala ta ganin Allah min al-hadith cikin hadisai ingantattu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga maki sallallahu alaihi wasallam to fafa huwa to waɗannan abubuwan da ka ji a cikin hadisin kama qal to yadda manzon Allah ya faɗa abin gaskiya take ka ji abin da malai yake karantar da kai inda ya kaza ne ka ji a hadisi eh an fassara maka daidai yace to haka fa haka abin yake wa ma'anahu ma'anattafa ala ma arad yadda hadisin ya nuna a zahiri la nadkhulu fi dhalika ba za mu shiga cikin waɗannan hadisai na ayoyi da sifat da ganin Allah ba muta'awwili na bi masu tawili da ra'ayoyinmu kenan ba za mu yi amfani da ra'ayinmu mu yi tawili mu ce istawa ba za mu ce istaula ba ha yadu ba za mu ce kudura ba mun nan ba ba za mu yi tawili ba wala mutawahhimina ba za mu shiga masu yin wahami ba bi ahwa ina da son zuciyanmu haka ne ba yanzu abinda baka gani ba in an ce maka yanzu wannan a daf babban motar nan how many kilograms in ka yi gesin mai wannan wahami ne a yi ko ba haka bane ba duk abin da gafa da karya ne me yasa saboda baka rasa na yi a kai ba mun ji wannan bayanin shine karkai wahami waham da waham haka ne ba waham na malaman hadisi suna nufin mutum ne ya dauka abin haka yin haka ne ya dauka abin haka ne yana da tabbaci kuma abin ba haka ba ne wannan shi ne waham na malaman hadisi mun ji wannan ba amma wannan fa kawai takdiri ne kai kai da ba ka sani ba kawai ka ce tun da abin an ce kaza to kaza ne to ai wannan abin ba zai iya zama kaza ba kawai kai din ba ka da tabbaci mun ji wannan bayanin ba fa innahu to ma fa kaji fa innahu yadda al'amarin yake ma salima fi dinihi ba zai samu zaman lafiya ya kubuta ya sama ya samu lafiya ba fi dinihi a addininsa ba wadda zai kubuta ya samu zaman lafiya addininsa ta samu gindin zama ba illa man sallama sai wadda ya sallama lillahi ga Allah azza mabuwayi wa jalla mai girma wa li rasulihi da manzonsa sallam kenan sai wadda ya sallama wa da Allah ya fada da kuma manzonsa ya fada kenan kaji a cikin alkur'ani kaji a cikin sunna wannan je fassarar ta e salaf ne suka fada eh malai ce ba za fa ka samu zaman lafiya ba sai ka yadda da wannan to at-taslimu shine cikakken Musulunci ba kaji allazina yu'minuna bil ghaibi nan kana nufin wato kaga haka kawai ne aka fada zalikal kitabu la raiba fihi hudan wane ne almuttaqin ce allazina yu'minuna bil ghaibi to imani da ghaibun nan fa ayoyin sifat su ma suna nan cikin ghaibun ai abu gani baka gani ba an baka labari ba dole ka yadda ba yaddan yana cikin imani ne shine malam yace abinda kaji na ayoyin sifat ba za ka samu zaman lafiya musuluncinka ba za ta yi kyau ba sai ka sallama wa Allah da manzon shi akan abin da suka faɗa Allah ne ya ce yana da kaza manzon shi ya ba da labari aljanna kaza take Allah yana abin nan ga siffansa kaza to kuma kai ka ce to yaya za a ce na Allah kaza ne ai kokolwa ba ta yadda ba kokolwanka saboda irin ku ne yanzu an fari wannan magana kai ka fadi yanzu ka ba ka ba mm. an yi test an yi exam ka fadi mutum bai yarda ba mai ya faɗi kenan wanda ya yarda kuma wannan ya ci kenan wanda ya ci kuma alahira ne za a ga ya cin saboda Allah ne ko saboda mutane su gani shi ma wani abu ne daban wa radda ilma mashtabaha alaihi kuma sai ya mayar da ilimin abin da ya boyu gare shi ila alimihi ga wadda yake masani ne ishtabaha alaihi abin ya ci abin nan cudanya ne ta faru abin ya tubunan an samu ishtibahi baka iya gano abin ba ka je ka samu wani malami yardadde maka bayani <coughs> amma dai karka shiga cikin abu alhali kuma kai baka san kan abin ba to akwai wani hadisi okay gashi nan imam ahmad ne ya rawaita hadisin cikin musnad al-imam al-baghawi ya kawo cikin sharh sunna kuma hadisin ingantacce ne hadisi na abin nan daga anas ibn riyad ne ya ce suna zaune a majalisi kuma majalisin da suke zaune yadda majalisin tana nan tare da mutanen alkhairi ya ce ko da misali da a ce za a bashi dabbobi misali sa ko saniya arba'in a madadin wannan majalisin ya ce ba zai karba waɗannan dabbobin ba zama a majalisin ne zai dauka saboda a majalisin akwai tarin sahabbai suna nan zaune suna hira sai suka sahabbai suka karanta wata aya sai suka fara jayayya wato suna munakasha akan aya kuma ayan tana magana ne akan sifofi ne abubuwan da ya sa kaddara da sauransu sai zan Allah ya fita idan shi ta zama jajawur ya ce musu kai abba ai muku umarni da irin wannan abin ba fa alkur'ani kuna ganin zai ja da wani sashi na alkur'ani zai ja da wani sashi ne ce kai ku karanta abin da kuka ji sai ku imani da ita amma irin wannan abin ku sani mutane da suka gabace kuma da irin wannan abin ne suka halaka ya ce wannan ba ba saboda haka an kaji alkur'ani da sunna abin da ya zo a ciki fassarar magabata ka yi imani da ita shi kenan ka zauna lafiya amma an kayi ka auna abin da kwakwalwanka ko ba za ka fahimta ba kuma za ka bar hanya in ji wannan bayanin ba to saboda lokaci mu sai a nan darasinmu na gaba in mun zo sai mu daura daga inda muka saya abin da muka karanta da Allah ya ba mu ladan shi abin da muka yi kuskure kuma Allah madaukin sarki ya ga mana akwai yan uwa wadda suke neman addu'o'i na alkhairi mu ma muna da bukatu na alkhairi sai mu karanta fatiha mu ta wasu da ita Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah madaukin sarki yan uwan mu da suke garin Palestine wadda suke cikin wannan bala'in Allah ya kawar da wannan bala'in daga su Allah madaukin sarki ya rugurguza waɗannan Yahudawa sahayina masu yaki da musulunci da musulmai بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وارحم بنا كما نبرر يا عزيز يا غفار اللهم اكفنا بحلالك عن حرام وغنى وفضلك عما سواك اللهم يسر امورنا واختم بالعافيه بصالحة اعمالنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فاجعل الحزن اذا سهلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين